Mund të ketë raste në jetë që thonë unë s'jam unë. Gjithsesi, uh, babai i një djali të ri tani që quhet Arlin. Mhm. Mm dhe uh, ha ma si po shkon tani, na trego pak. Se ç'u bë, Altini pra po, është po. bërë baba ndërkohë që ishte me pushime, miq të dashur. U desh kaq pak kohë vetëm të relaksohet pak. Dhe gjithçka mbaroi, domethënë kur kur i morën pushimet ti? Andaj të erdhi Ne s'kemi bërë plazh me thënë të drejtën Po, jo ai është bërë të zi Po, e, si, çfarë, çfarë do thoshe se është Ku di unë Gjëja që të ka ashtu Të ka ndryshuar më shumë që të ka të, Nuk e di Se, se s'dua të të influencoj dhe që ti Është, fol është dashuri pa kushte, kështu që Se di, është ajo pjesa që mund t'ia japësh gjithë gjithë, domethënë mm -hmm, Ajo pjesa po është Edhe të ndryshon mendimet Në sensin edhe nuk mendon më vetëm për Nuk bë, nuk je edhe shumë egoist mm -hmm. Me mhm. veten tënde Më e ke atë personin po Po, edhe te mendimet gjithë kohës Domethënë, do s'do të futet Të futet qenia e re E qara e tij Që dëgjon Vazhdimisht, po, është vërtet Edhe në ëndrra të del kështu Që zgjohesh që më është mos E vërtetë është, është, është, është ndjesi shumë e bukur Kështu që mirë se erdhe në klubin e baballarëve Faleminderit. Jeri për ty s'ka ftesë. Jo, por nuk mund të jem kurrë baba. Mund të shkosh te klubi i mamallarëve dhe ai është po thonë po aq i bukur. Gjithashtu, kështu si ndjesi kjo e mm -hmm. nënësisë, mëmësisë. Ajo do t'jetë më e madhe, mendoj. A thua? Mm. Mos e bëj xheloz tani mjaft, me këtë Është gati, gati, sigurt, jo. Nuk është xheloz, është realist në këtë rast. Po, ja, gjë është ata, ajo do t'jetë më e madhe. Si këta që e fillojnë me Me bar dhe përfundojnë me kështu duke u shpuar. Si kjo me, kjo, po kjo pyet, si pyet kjo? ha, nuk pyet kjo, okej. Okay. Vaj guri, ha, vaj guri. E gjithsesi mirëmëngjesi të gjithëve, është uh, mesi i korrikut tani. Data 16. Po jemi tani ngjitemi nga mesi e lart miq të dashur deri tani ishim nga mesi e poshtë, po tani nga mesi e lart i korrikut. Mm. Është sezoni i high. Kam përshtypjen që kjo deri në 15 gusht quhet uh, high season i thonë këta në gjuhën e huaj. Pra sezoni piku, ha? Piku, piku i sezonit, po, maja mm -hmm. e mhm. sezonit. Është një majë e gjatë, një njëmujore. Pastaj fillon prapë zbritja drejt uh, qetësimit të situatave. Po themi. Dje finalja e madhe e Kupës së Botës miq të dashur, sytë e gjithë botës mbërthyer në fushën e blertë të Moskës atje, ëh, ishte si quhet ai stadiumi? Stadiumi i Rusisë. Një stadium i Rusisë. po. Dëshmorët e kombit. Ë, jo pra, se çka ka. Zogu i parë. apo? Jo, zogu i parë, ja, zogu. Zogu i parë thotë. Me me L. nëse. Putin Stadium. Putin Put in your card here. Pak rëndësi ka Me thënë drejtën unë në dje isha duke bërë tifo për Kroacinë mm. Edhe në fakt ka pasur shumë tifozë me Kroacinë Ka pasur Kroacia sepse ishte një histori për të uh, Shkruar Për t'u shkruar po të duash Apo luajtur Nuk e di po Fakti është që Kroacia dje ishte ekipi që fitoi zemrat e shumë kujt Franca fitoi kupën e botës, sigurisht mm -hmm. Edhe Natyrisht që ti kupën do jo zemrat, por uh, por Kroacia i fitoi zemrat. Se luajti, domethonë ajo luftarak është njëra nga fjalët që e përdorte edhe ky komentatori ynë gjatë ndeshjes aty, por realisht luajtën në mënyrë dinjitoze. Ëh, uh, po, mm. kështu që është. Dëgjova se është festë e madhe në në Kroaci. Në Kroaci këto ditë. Duhet me po, shku. Po plus që merrnin edhe goxha, domethënë Vendi i dytë merrte, nuk e di, 24 milionë euro. Po marrin edhe milion, ka edhe milionë euro. Po po. Veç veç veç kënaqësisë së pjesëmarrjes. Po e dinin ata. Domethënë kjo ishte që para ndeshjes, po. Mm. E kishin në xhep. Mm. Pyetja dhe është sa kanë lënë. Por por ishte ndeshje, ishte ndeshje e bukur, edhe mm. Franca sigurisht. E merituar se Franca është skuadër e madhe. Po këtu është pak si Hirushja, e di. Mhm. Kupton që asnjë nuk beson që ajo është e bukura e ballos kur uh, fillojnë gjërat. Sepse është ashtu, kështu si me rrecka, si me nga një vend i vogël ballkanik në fund fare. 4 milionë. Megjithatë ia doli. 4 milionë banorë, bro, 4.1 mm -hmm. për të qenë kështu. Korrekt. 4.1 milionë banorë. Domethënë që po të marrësh vetëm Shqipërinë dhe Kosovën ka ka rreth 1 milion më shumë shqiptarë në Ballkan se sa kroatë pa hyrë pastaj tek shqiptarët e Maqedonisë. Ë uh, 4.1 milion banorë janë kroatët. Dhe s'ka kroatë andej këtej. Mm, nuk janë të shpërndarë. Po. Edhe ia dolën, edhe nuk është hera e parë, që 98-ën ishin në katërshe, tani luftonin për të marrë kupën e botës. Goxha mirë. Nuk e di se ç'do jetë më vonë. Një me një ishte. Edhe ata e ke parasysh. Mund ta kishin fituar atë ndeshje. Nuk e di. Megjithëse ç'të themi tani? Ja penalti tani. Eh, po Franca është skuadër shumë e fortë. Në mos do ishte ajo penalti, do kishte ndodhur diçka tjetër. Unë nuk mendoj se po t'i presësh këto, domethënë si raste kështu, të ndodh pasaj që ose këta gjithë ato raste t'i kishin kthyer në gola për shembull. Kishte një 2-3 që ishin shumë afër. Ë, uh, le të ankohen për migracionin po të duan francezët. jo një, dy kupa bote i ka dhënë deri tani se s'kishin kapur gjë me Michel Platinin. Kështu, uh, nejse. Iku ajo, kampionati botëror tani duhet duhet uh, gjetur diçka për të bërë sepse të ikën ajo pjesa e ndeshjeve, edhe pse ka diçka të mirë që fillon i rrallon, e kupton? Është si Vjen graduale, jo po, menjëherë. Po vjen graduale, nuk ta pret kështu. Mos ta ndjesh. Mm -hmm. Ke gjithmonë më pak ndeshje, mm -hmm. derisa s'ka më ndeshje. Franca fiton Kupën e Botës dhe thon les jeux sont faits. Apo jo. Lojrat, lojrat mbaruan. Kjo seç është një gjë kështu. Bravo këtij djalit atje A t'i tregoj një çikë Albit Jo, që të të tregoj Tavolina mm -hmm. Në shesh uh, Rreth e rrotull kioska të ndryshme që shërbejnë birë të ftohtë mm -hmm. Dje ishte pak nxehtë se se orari i ndeshjes ishte ndryshe po. po Kam parë ato ndeshjet e tjera Gjysmëfinalet atje që fillonin në orën 8 mm -hmm. Edhe është shumë mirë Sepse është freskët Është freskët e kupton shumë mirë E gjithë çështja është dielli. Hiqe diellin dhe rregullohet. Por dje ishim me çadra, por prapë është është më ngrohtë se sa isha unë isha në çadër për shumicën e kohës. Mm -hmm. Përveç pjesës së fundit pjesës së dytë pasaj që se ulet dielli dhe del pasaj, më kupton? Tam. Ëm uh, mbi rrugën e Durrësit dielli ulej bie, shumë ishte, ishte tam. Gjithsesi. Ëm uh, ajo po shumë njerëz atje dhe dhe kishte domethënë ishte okay. Nisë okay, pa rradha të mëdha, pa të shtyra, pa, mhm. domethënë, mm -hmm. pastër, njerëzit e kanë e kanë shijuar dhe më pëlqente se se zëri dhe figura ishin ishin tull. Vend ai ekrani atje që shihej ndeshja mm. qartë dhe bukur edhe dëgjohej mirë. Se e ka lezetin e ta dëgjosh. Natyrisht. Po, ka ca të vënë muzikë mor burrë. Ndërkohë që është ndeshja. Vënë muzikë. Vënë, e kupton, vën një një radio, vën një, ku di unë se çfarë. Një YouTube mix nga këto me po. artista të ndryshëm. Nëse është kjo i bie ta shohësh ndeshjen më mirë në shtëpi, jo. Natyrisht. Të betohem. Ti je duke parë ndeshjen, edhe dhe dëgjon Rita Ora në studio. Je duke dëgjuar, shikoj, për shembull mund mund të ndodhë për shembull që Por uh, por kështu. Nëse mbarove, zonja e zotërinj, shpresojmë të jeni qenë sa më shumë ju të gëzuarit e Francës mbrëm. Parë që turma atje në në sheshin Skënderbej, shumica ishin me Kroacinë. Po. Dalloi. Mm -hmm. turma shqiptare. Po unë isha në mes e një grupi me francez, më qëlloi. Do e zdoj. Ah. Ah, ishe prej tyre? E ti si i thoshin kroatëve Blend? Mm. Qesja kripës. Qesja kripës. Qesja kripës, po e bukur. Se se ka qesë, se është një qesë kripë, është po. Mos është kroate, me siguri. Jo, se besoj. Po se unë se avia. Thesi me patate, flamurin shqiptar. E kemi. Simboli jonë është gruri, apo e? Simboli jonë është uh, tjetër gjë. Ora, tash më gato bi. Shqiponja. Nëse um, është 7:15 uh, minuta fiks më shtashur. Kemi, do kemi këngën e parë për ditën e sotme që Është e hënë, është fillim jave, është data, sa i bie 16? 16. Po 16 fillon sezoni i pushimeve për shumë kënd. Ka nga ata që tani janë duke udhëtuar, po themi drejt jugut apo veriut, mm -hmm. me Volkswagenin e tyre tip uh, tip mini van nga ato 70 vite 70 e ke parasysh ato kështu të lyer shumë me me lule me gjëra me hipi me syzet si John Lennon rrumbullake një bandana lidhur tek balli si Santana ata duan të dëgjojnë një këngë tani e kupton duke ikur në ashtu shumë mirë e ke këtë gjë kishte diçka mund të them diçka po do ja tregoj mbas kësaj këngë të Dua Lipës që tregon akoma më shumë mëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur ju përshëndesim është 7:19 minuta në këto momente Jeri ka çastin e saj. Mm -hmm. uh, Lori do bësh ti motin në vend të Holtës si thua? E bëjmë. Ë? Okay. Po jo vetëm për sot. Po e bëj. Se të bie një barrë e rëndë pastaj që ta mbash e Ë? Jo, jo e bëj, e bëj. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë jepi mm. Jeri. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Eleanor Roosevelt dhe është kjo. E ardhmja i takon atyre, të cilët besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre. Oh, mm. yes. Eleonora. Mhm. Mm Bravo i qoftë, ka qenë zonjë, zonjë e njohur kjo, edhe e përfshirë goxha. Normal. Mhm, mm me punë me gjëra kështu. Jo, edhe në politik. Edhe në politik po. Pam. Për krah burrit të saj. Edhe një herë tjetër? E ardhmja i takon atyre të cilët besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre. Faleminderit. Teri, dëgjuam kujt i takon e ardhmja miq të dashur. Tani kemi Lorin i cili na tregon se si do të jetë e ardhmja e motit. Diell kemi Nëse kam me diell për shëndetin. Diell ka? Diell vetëm diell. Ka diell. Diell. Okej, po temperaturat më e larta, më e ulta. 29 gradë në ditë, 30 gradë është më e larta. 22 gradë është më e ulta. Sot. Po. Ju vazhdon në vazhdimësi, këto mbajnë kështu, turri. Pra shikon. Ç'do të thuash? Ka diell, nuk do thua që Okej. Nuk do thua për shembull që nuk ka shi, Se ti fillon me mohore, nuk ka shi, nuk shi nuk ka. Isha i pasigurt se nuk del me shi, nuk del më, kështu me diell del më. Përvetësoj pak, më i sigurt ti u thua njerëzve. Jo sikur ti po e lexon. Ja, kur të pash se si del ty aty. Në fakt e kisha më kollaj të bëja horoskop. E marr se ajo bën ai. Ajo bën sikur sikur ajo e ka shpikur. Motin, po. Është siguri nesër do jem më mirë. 29 është më lart, por sot 22 po e përcaktojmë. Kam edhe kështu erë e lehtë nga juglindja fat e lehtë. Ato janë kështu, ato janë në gjithë Amerikën. Por erë e lehtë nga juglindja. Kush do t'ia di pa shnerin? Jo e di, po. E vëdon s'e imagjinoj dot. Në një kështu. Pronar, pronar kafe që del atje kështu. Thoshte nga juglindja. Thoshte erë e lehtë nga juglindja, kjo është çfarë do zinga veriperëndimi? Ku është ajo? Një radhë e madhe me njerëz që ankohen atje, nuk e di, nuk kam parë. Nuk kam parë, thotë do fry nga jugu, fry nga veriu, nuk kam parë. E kemi bërë komplet do karim brap. E kemi të shuka rikët nga krahët e tjerë. Po për shion. S'ka ti po, ti marrë tjetër shëndet nga krahu tjetër, s'ka. Edhe ta vonon mm, pastaj. Mm, mm, po flisim pak për këto vajzat, ë, uh, meqë Dua Lipa na çoi tek uh, IDGAF. Mhm. Mm para se të largoheshim, uh, Era Istrefi mbrëm. Sigurisht para hapjes së ndeshjes atje këndoi edhe këngën e Botërorit 2018, mm -hmm. ku ajo është vokali femëror bashkë me Will Smith i cili siç po shikoj edhe nga portalet këtu po ta dëgjosh mm. kanë qenë në një shesh diku atje në Rusi dje dhe Will Smith është duke, duke bërë foto me dikë dhe i kap syri Erën Erën që mm -hmm. është gjithashtu aty Dikush po bën video dhe ai sa po shikon Erën i thotë Era. Era. Come here. Era. Po, dëgjoje një sekondë, është uh, Smithi. Era. Era. A dëgjove? Jo? Mhm. Era. Shtu. Ë, uh, Era ishte atje. Mm. Flamuri i Kosovës nuk është pranuar në Rusi sepse Rusia nuk e njeh Kosovën etj etj etj, kështu që kanë qenë kështu. Dhe shikoj në një foto ajo në stadium, të cilën e kishte vendosur në Instagramin e saj. Mhm. Ka bërë shqiponjën. Kishte bërë shqiponjën. Mm. Ëh, uh, dhe ishte e veshur me ngjyrat e Kosovës. Kishte një Bravo. një si t'i thuash mbajtëse shu uh, gjimbajtëse sportive. Po. Mm -hmm. Të verdhë dhe tuta, tuta blu. Blu. Tuta blu ja ti e paske fiksuar. por uh, por mendova nga flamuri. Bënë shqiponjën, po bënë shqiponjën pastaj kështu. Por atë foto e kishte hequr. E kishte hequr. Pasi kishte pasur oh. mbi 100 e ca mijë like, gati 200 mijë like. Po në ato pak, në ato pak kohë që kishte qenë, nuk e di pse. Jam por i kanë bërë sepse kanë quajtur, e ke parasysh siç është bërë kështu. Është bërë, është bërë modë. Është komplet ajo, është komplet idiotësi, është pa lidhje, po. Pa lidhje. Ë, uh, gjithsesi ajo e kishte bërë dhe pastaj e kishte hequr. Kështu që fotoja e fundit e Era Istrefit në Instagramin e saj është një foto ku ajo është me Nicky Jam dhe me Will Smith. Mhm. Mm Fill sapo kanë mbaruar së kënduari këngën e tyre së bashku në qendër të stadiumit. Dhe lexon atje thotë sapo mbaruam së kënduari këngën e Botërorit 2018, mm. çfarë emocioni, diçka e tillë. Dhe shikoja në komentet Dua Lipa që i shkruante bravo Era dhe zemra. Ai po, po, po. po, e mbështet edhe Dua. E mbështet Dua. Po Rita apo ja. Rita nuk e pashë atje. Kështu që. Po, do të dëgjojmë këtë tani? Po. Kjo është eh, Era Istrefi më zgjat, doli doli mirë ti, eh? Doli shumë super doli. Gjëra po, kështu që bravo qoftë edhe kësaj në Kupën e Botës. Pati përfaqësim shqiptar. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Lori. Hey, uh, ja ku jemi miq të dashur, është 7:37 minuta në këtë moment këtu në uh, klubin e mëngjesit. Festë në Paris. Festë edhe në, në Kroaci. Uh, Kroaci kam përshtypjen se kanë qenë kishin qenë rreth 100 mijë vetë në sheshin në mm. kryesor në Zagreb atje. E gjithashtu mijëra e mijëra tifozë, rreth 90 mijë tifozë francezë njoftojnë disa media e kanë ndjekur uh, në një ekran gjigand 140 metra të gjerë. Mhm. Mm ndeshjen para kullës së Eiffel atje dhe shtrihet një park mbas këmbëve të, të kullës ku njerëzit mund të mm. shfrytëzojnë barin edhe hapësirën për për të ndenjur e për të parë kanë filluar që të mblidhen që në orët e para të mëngjesit gjatë ditës djeshme. Mhm. Mm për të zënë një vend të mirë atje dhe ka qenë një festë e madhe, imagjinoje 90000 vet shumë së bashku që kanë ndjekur pastaj Matuidin dhe Lorine Këtë Mbappe Mbappe E Pogban Lloris? E, Lloris e boni Pa hajt ma të shi Fituan kupën e botës dhe Falen gjitha, ashtu është Gjithçka është e falur, çdo gjë Edhe kartonat nuk vlejnë më Asgjë nuk vlen më Tani është uh, vetëm leftia Është një fitore, normal Ekipi francez që i kthehet uh, Kupës së Botës 20 vjet më vonë. Mm. 98 98 2018. Me këtë trajner që ishte në atë kohë lojtar kur e ngrinin herën e parë. Deschamps. Deschamps. Deschamps. Deschamps. Deschamps. Oui. E sa France. Sa u gëzu ky kryeministri? uh, Le Macron de la France, presidenti po. francez, po. Hmm. Presidenti, më fal, se unë duke e parë në vend të kryeministrit, nuk di. S'ke faj. E di ti, je shqiptar. E do dhe të gjatë. Se çoj po mos jeti gjatë. A ky s'është Kam përshtypjen nën që me parametrat e tua ky s'do ishte për kryeministrin. Do ishte këshilltari i tij. Më erdhi keq për këtë kroaten, s'i vuri çadër asaj. S'i vuni çadër gjithë Kujt? këto Putini dhe ky Makroni të dy me çadra, me një njeri me çadër, mbrapa kjo pa çadër. Kjo pa çadër kjo Kroatia. Po. Po ç'kishte nevojë për çadra me ato këmbë të gjata ashtu, ato tutat e bardha. Pse ishte veshë. Kap përqafo puth. Kap ajo. Ishte. Ishte dhe dielli pish, ç'e do çadrën. Ne pra. Në vërtet, po shiko, ndeshja ishte bërë në orën 5 për të qenë sa më mirë orari, pothuajse në gjithë botën. Mhm. Jo, jo, jo, ishte për. Që të kishte mundësi për ta parë pothuajse të gjithë. Kam përshtypjen Azisë po ia bënin atë nder ata. Se ne mirë e kishim, edhe po të na e vinin më vonë, e kupton? Ja 3 orë më vonë, s'ka problem, mund ta kishim parë në 8. Po jo, sepse dhe dhe Amerikës më mirë i bëhej. Më kupton vinte bëhej më vonë dhe për ata. Për shembull në Shtetet Bashkuara është parë në orën 1. Mhm. Të drekës, që është Ëh, kështu i bie. Është ora e sanduiçit. 11, më fal, në 11. 11. Më keq akoma, ora 11. Në 11 të mëngjesit. Mhm. Para mesditës. Me pra. kafen e mëngjesit e kanë. Po. Orar pune. Për shtatësh, është e diel. Po. Jam pushim. Për shtatësh e di, mhm. domethënë janë çuar herët, ëh, janë çuar nga ora 9, kanë janë 2 orë kështu të. Po. Karikohen edhe të shikojnë kupën e botës. Edhe të limë. Kështu që, kështu që po ta kishin pasur më vonë ata. Do e kishim pasur në orën 1 apo në 2, më mirë do bëhej, do e kishim pas në drekë. Po kam përshtypjen që është për ata që janë uh, nga ana tjetër si mm -hmm. Kina, Japonia e këto. Se pasaj u binte 2 e mëngjesit. u shkonte shumë vonë. Kështu që nejse po iku, u bë, u kry. Mhm. Hajt mo. E s'po pushonim së flisim uh, për këtë, se Franca Natyrisht është fitorja e saj e madhe me gjithë lojtarët e saj nga sa ishin ata, domethënë. Sa kontinente përfaqësoheshin atje në një farë mënyre. Ndoshta tre, po? Po. Dhe dhe Kroacia e vogël me mm -hmm. 4.1 milion banorë që përballej me me Francën e madhe. Franca e madhe futbollistike të gjitha këto. Po interesante është se si ia kanë dalë ata. Dhe nuk është nuk është vetëm në futboll Kroacia, edhe në sporte të tjera është. Është lart, është fuqishëm. Edhe Bravo, Kroacia. Ah, jo, diçka duhet ta shpjegojë mm. atë. Pse ne jemi më shumë se ata në Ballkan, po themi. Ne jemi shumë rrëmujë në të njëjtën kohë. A thua? Tam. Plus që s'ka shumë investim në në sport. Si në peshëngritje, si në futboll. Kjo është gjë. në shkollat, në mm. në klasa sportive, në fushat, në topa, në atlete për kalamaj. Ku di unë tani? Po, edhe ata që janë sportista nuk i kanë kushtet e përshtatshme. Po, po, këta të rinjtë pastaj nuk është se kanë Jo, po, patjetër, po domethënë gjithë ata që merren me me sportin mund ta thonë këtë. Unë s'merrem, po i kam dëgjuar mm -hmm. vazhdimisht. Sa më është ngulitur që pa shkollat, Nuk ka kombëtare të madhe, nuk ka arritje cilësore. Mund të bësh stadiume pa fund. Po nuk të bën stadiume, po nuk të bën fare fare. Normal. Sepse nuk e, po s'fillojnë nga poshtë lart, nuk nuk arrihet në rezultat. Dhe me sa duket në Kroaci kanë ndjekur atë metodë. Kanë gjetur sistem mm. që prodhon lojtarë për klubet e mëdha si Reali i Madridit. Më kupton apo mm -hmm. Serie A furnizojnë Italinë me lojtarë, me, me lojtarë cilësorë, me lojtarë yje që formojnë skuadra e gjëra rreth tyre, kështu që kështu që nuk është pak. Edhe s'është as hera e parë. Se s'është se është një apo dy mm -hmm. janë janë shumë. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur Mario Mandzukic dje. Një autogol, një gol pastaj. Ëh, uh, por Franca është uh, kampionja e botës për të dytën herë gjelat. Dominues Sting dhe Shaggy tani. Don't make me wait kur të themi kemi anagramën për ditën e sotme mirëmëngjes. Hello. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes të gjithëve. Atëherë jemi gati miq të dashur për anagramën siç ju premtuam mm -hmm. në klubin e mëngjesit një anagram çdo mëngjes. Fjalë e ngatërruar e nxjerrë nga fjalori i gjuhës shqipe. Unë kam uh, hedhur andej këtej gërmat. Mhm. Mm me blender një dy herë dhe Është kjo fjala, po. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë, e zëmë se ti Arti je njëri nga ata 90000 francezët që po. keni parë ndeshjen, të kemi futur edhe ty atje midis tyre. Shikon ndeshjen mbrëmë, me atë fitore të madhe 4 me 2 Kupa e Botës Solo Lol Juson Fe fillon birra plas surratit kokës zhgryhesh në atë barin atje tek Kulla Eifel dhe pastaj Ça do të bësh kur është uh, koha për të shkuar në hotel? Ça do të bëj? Do dua të të lahet, të lahet, të lahet, të lahet. Po patjetër, të gjithë trupin do laj kokën apo jo? Po patjetër. Do laj kokën, do laj mjekrën, do laj, po, kështu po, që po. do shkoj në një dyqan anës tjetër, do e pyesi atë ça do e pyesi Jeri. E pyesi, shet garnjë? Domethënë, ah, ç'është ky hotel pa shampo Atëherë, shet E ka një është hostel Hostel Se ty në hostel Pas e thonë që pa kësi që pisët Në ca lagje të pak të nërë Atëherë, shikom, shë e të Shë e të G, A, R, nj, nj, ë mhm. Shet garnjë është anagrama për ditën e sotme zonja zotërinj Shë e të G, A, R, nj, ë Këto janë shkronjat, mm -hmm. duhet t'i rivendosni ato për të formuar fjalën që do të ketë kuptim pastaj për ju. Që të na e dërgoni këtu në klubin e mëngjesit. Kemi dhe një sulm mesazhesh. O kemi një sulm. Po. Menjëherë domethënë. Alo, unë alo, ça na thonë në sulmin e mesazhit? Le poisson. Le poisson zotëri. Më duhet të seleksionoj. Ah, okay. Merr kohën tënde Lori pastaj. Më duhet përqendrim. Mhm. Okay, Lori, merr kohën tënde. Pas e sigurisht kanë ka ndodhur që të dali dikush me gjoksin jashtë në Himalaja. Oh. oh. Ku? Ui ui ui ui ui ui. Tani kjo kjo është diçka që përmendet edhe edhe përsëritet përsëritet çdo vit në Himalaja ato ngrin. Por Por uh, çdo uh, vit miq të dashur, uh, përsëritet kjo nëpër portale tani. Ëh. Mm -hmm. Është bërë e modës që po, dërgohen foto dhe bëhet një shkrim për një vajzë e mbaj mend se kur kam qenë jashtë, që lexoja portalet, domethënë shqiptare kështu mm -hmm. si në Sarandë Dy holandeze bëjnë namin, bëjnë namin, vjen policia, e kupton, vjen policia që duhet t'i shoqërojë ato, t'i mbulojë me çarçaf si me qenë kufoma. Oh! Edhe vazhdon, vazhdon është akoma. Po shiko ndodh dhe edhe kjo që thonë në Sarandë apo aty apo këtej dhe foto pastaj nuk është fare në Shqipëri. Po mirë, bravo, klikime, klikimet merren, shumë si kam, shumë si kam. Sezoni veror ka mbërritur dhe nuk janë të pakta turistet e huaja dhe vajzat shqiptare që ekspozojnë uh, pak më shumë se ç'duhet, kështu në sy të djemve. Thotë uh, thotë artikulli, pastaj vazhdon. Po nuk e di se kush ka qenë ai tipi që e fotografon këto dhe ia çon portalit, e kupton? Si bën sepse ti e shikon që aty. E para e ka bërë me një zoom të tmerrshëm se është ka qenë shumë larg se s'ka pasur guximin as të afrohet. Ti afrohu bëje, e ke parasysh nëse të pëlqen? Ka qenë me dylbi dhe ka vënë celularin aty te ajo dylbi. Po po. Si skull. E di pse merret vesh sepse fotografia është është pak shumë 65% është rërë, mm. e kupton? Dhe vetëm në në krye të fotos pastaj është shiriti i lartë, kështu çfarë mbetet nga ajo. Rreth 35% ka pak subjekt për të mhm. parë. Mm -hmm. Se e ka marrë telefonin kështu, e kupton? Duke duke parë nga toka më shumë se sa nga nga qielli, po nëse. E paska dalë dikush domethënë një vajzë ka ka ashtu. Po hajde më. Këto janë Këto janë lajmet e freskëta. Janë lajmet e freskëta, po. Janë lajmet e freskëta. Që edhe po mos ishe atje, domethënë, ai qellove që e zëm, ke shkuar të hash drekë. I thonë se mund të kesh qenë njëherë ose s'ke fare njëherë. Ta zëm, e kupton? As nuk ke shkuar ndonjëherë. Prapë ti e shikon. Është sikur ke qenë atje në plazh. Nëse u doli atyre përpara, pse mos i bëjnë ata një foto për të gjithë Shqipërinë? Po po. Duhet ta ndajmë atë gjë. Është kjo, është është një cilësi e popullit tonë kam përshtypjen. Mikpritëse. Turistet e huaja. Ne u fotografojmë gjokset atyre dhe po. Pastaj u a mbulojmë me pullë në portale. Që është një fatkeqësi tjetër. Nëse, ë, uh, jo portalet, pulla ose pulla. O jeri, ti ç'mendon për këto? Për kë? Për, uh, për këto që, që dalin për uh, për të t'u nxirë kështu. Po në plazh janë, kështu që kanë të drejtën e tyre për t'u ekspozuar pak më shumë. Në rrugë nuk mund ta bësh, në plazh mund ta bësh. Mund ta bësh në plazh, po, ne që mund ta bësh në plazh, akoma s'jemi mësuar me të që mund ta bësh në plazh. Është edhe pjesa që nuk ngjan mirë ajo pjesa e sutjenave që. Po. Rroba banjave le të themi. Që ngelet të bardhë. Ah, ti ke fjalën për njollat, për vija, ah, për fjalë. Marrë sa më shumë ngjyrë. Është më shumë. Po mirë, ne u tra. Është komplet formën gjatë. Sa të kesh e ka? Ja hiç thua? Po, po, nuk nuk shihen më. Është kështu si fytyrë pa sy. Sigurisht vjen një njerëz kështu pa sy që s'ka fare, paga shumë. S'ka as mungesa të syve, s'ka as gropa asgjë, s'ka. Si është, si është më aty, është dhe ngjyra nuk përputhet fare. Unë betë formën rrumbullak si në zëgjë. Shiko, në që dhe unë po, po vishëm, unë po vishëm për i. Ç'është kjo? Kafe jemi me gaz, me gaz, mos ma bëj pa gaz, me gaz për përsa të përjashtë. O, bo, bo. Kështu që ti mendon që është okej? Po, është okej, nuk ka ndonjë problem. Po pse më shef ashtu Jo, jo, si po të shikoj unë ashtu Shiko, zakonisht, kur ndodh kjo gjë Nuk është se ndodh kur ka aq shumë njerëz Ëh preferojnë vende që janë pak më Unë foton e kam këtu dhe ka, ka njerëz Ka njerëz, e ja shikoj okay, E ja shikoj, pa se fol Sfol pa ashtu po, Mbjell dhe mu merr është e drejta atyre, shiko ato uh, E ka kulturë, nuk u bën për shtypje jashtë Të shkojnë në plazh dhe të ekspozohen pak më shumë Pra ti mendon që është okay. Është okay. Është okay të ekspozohesh pak më shumë. Ti ke pasur ndonjëherë uh, rastin më shumë? Ekspozim pak më shumë. Me shoqet apo pa, vetëm? Po. Dhe dhe ka dhe ka pasur njerëz në plazh. Jo, nuk ka pasur. Asnjë njeri. Atë po them, sepse ka. Nisë se ty e kupton edhe ku om robi atje. Ekspozohesh deri. Shkurt në Shën Naum. Aha. Asnjeri në plazh, dë jo. bora, dëbora zbardhi. Po, ë uh... Po jo, ka vende që nuk janë të frekuentuara nga aq shumë njerëz, ëh, dhe kur je një grup, mund të shkosh dhe je po, vetëm pra, ti. Po pra, meraku është gjiri që dikush mund të kalojë atje. Dhe ja Allah, po jo, ja Allah, ja rëmbi del në portale. Ka gjithmonë një a dy roje që lë në një anë që fishkëllen. Me sinjale. Po, po frika e madhe çfarë është? Turpi i madh, domethënë nga buron. Turpi i madh i shfaqjes së Së në lanë Së gjoksit është Po më është mënyra se si e trajtojnë Se nuk është turp Imi jo po, po, Që është turp për domethënë turp Tashi unë e di që Po t'i hymë kështu filozofikisht nuk është turp Ja Sepse është gjiri që ushqen Fëmijën gjiri që pasionon burrin Dhe gruan dhe tjerë tjerë Por Mm. Pyetja është pse është pse është kaq që Shiko po flisim për Kroacinë në lidhje me po, me futbollin, ndërkohë un kam qenë në Kroaci edhe për plazh dhe aty ku kishte ah, njerëz. Dhe normalisht mm. ekspozimi ishte për një që do i shihte, do i nxirrte direkt në në portal, por aty ishte gjëja më normale. Ishte gjëja më normale. Gjithë plazhet po. ishin ashtu. Ça bën robi? I heq dhe robi? Po, ajo, nuk të detyron njeri ti je po, lirë. Po, sepse si po mund të dalësh ti vetëm me sutjena atje njeri, më fal. Po, të duash i mban, po, po të duash jo. Po, si mban, sepse është, është presioni i turmës që... Nuk e di që ti duhet të jesh i lirë. Ne vetëm të fotografojnë të nxjerrin nëpër portale. Shiko njëra ka dalë me sutjena, po. Se këshu është, apo jo? Po jema, jo, atje je i lirë të bësh çfarë të duash dhe të rrish si të duash. Pra këtu je i lirë, ne jetojmë në një demokraci. Zero që si e tregojnë këto vajzat pra ja, ato kanë dalë, kanë ndenjur, i kanë nxjerrë nëpër portale. Është kultura e tyre që ato ashtu janë mësuar. A nuk është liri kjo? Është cenimi, po, është cenimi i privatësisë së tyre që A nuk tregon kjo që po, ato janë të lira mm. dhe ne respektojmë lirinë e tyre duke treguar të tjerëve që ja pra. Po duke i demaskuar publikisht. Atëherë 069 20 70 222 069 20 70 222 Është uh, numri i telefonit për këtë temën interesante të ekspozimit në diell të gjoksit të një vajze. Sisët e saj, të cilat uh, lihen të lira edhe si një simbol i revolucionit kulturor. Apo jo. Në 68 u dogjën këto. Edhe mhm. protestë. Gjimbajtëset sepse Tam. sepse ishte shenja e e, e tabusë pra, e mm. represionit, shtrëngimit. uh, në një farë mënyre. Po këto vajzat nuk e bëjnë për revolucion, këto e bëjnë thjesht sepse siç tha Altini, ato domethënë kur e ke me dy ngjyrëshe pastaj, ato duan thjesht ngjyrën e përkryer, pra mos kanë kontraste në trup. Edhe duhet të mhm. kesh diçka para se ta bësh. Domethënë janë si material. Po mirë, ti e di kur kur ti do dalësh ashtu që do kesh një efekt mbi Mbi njerëz aty pranë, apo jo, do kesh një efekt mbi meshkuj. Se pastaj po s'pati efekt dhe i veshësh, se mm. aty është gjithë qejfi mendoj. Nuk e di, nuk e di. Nuk e di, është për të diskutuar pra. Mendoni është e lejueshme, është okay, është normale? Apo apo është uh, diçka totalisht e turpshme? Edhe edhe e lig për shembull, sepse mund të jesh edhe me familjen atje. Me gruan me fëmijët. Tash fëmijët janë okay, e kupton? Gjithë halli i burrave është këtu, unë jam jam shumë i qartë për këtë. Se çfarë fëmijët, fëmijët, fëmijët vetë dalin me me dalin me pa brekë. Po. po e quaj. Po. Gjatë gjithë kohës, nuk është se se u bëjnë shumë përshtypje sisat, por por kam kam përshtypjen që është halli i burrave. Kthehemi pas pak na na shkruani ju mendimin tuaj 069 20 70 222 apo përvoja që mund keni pasur në plazh miq të dashur ku janë shfaqur ato. Dhe dhe si keni reaguar e çfarë ka qenë mund të mund na shkruani është është shumë kënaqësi të dëgjojmë prej jush. E do i lexojmë mesazhet tuaja në në vazhdim tani. Publicitet këtu në klubin e mëngjesit dhe mbas pak janë lajmet e orës 8 e më tej Red Hot Chili Peppers. Shtu. You know that I'm a Jamaica. Hello Eldi. Hello Blendi, hello Gjithë si si je ti një. Mirë, mirë, dhe zakonisht një fundjavë shumë të këndshme Blendi, mm -hmm. pothuajse gjatë gjithë kësaj jave kam udhëtuar në shumë treva shqiptare, siç është kam udhëtuar në Shkup, Aha, kam udhëtuar mm -hmm. në Prishtinë, Aha. dhe ditën e shtunë kam qënë në Hercegnovi, në Mal të Zi, wow, dhe po të them nga gjithë këto treva Blendi, Shqipëria ose Tirana është Ti paguan për grop. Paguan për po, grop. Ti paguan për për që mjeti jot të bjerë në grop, a kupton se kjo është kjo quhet kur situata është grop. Edhe infrastruktura nga Mali i Zi Blendi mm. skandal. Domethënë ishte në krahasim me Shqipërinë me me jugun e Shqipërisë, ne flasim gjithmonë për turizëm. Okay. Ne jemi shumë herë më larg se sa këto treva. Shumë herë më larg apo më larg, shumë herë më larg. Me po, po jemi shumë larg dhe kemi është gjynah që nga nga gjithë ky Ballkan, domethënë Shqipëria mund të jetë e para që mund të pretendojë për në Europë Blendi. Vetëm Shqipëria mund të ndërë sepse këto me sa pashë domethënë kanë akoma kanë probleme këta, pra, kanë probleme. Kanë kanë akoma me me nacionalitetin, mm. e kupton Blend dhe normalisht mm. kanë gjithmonë Domethënë që, që në kufi nuk të prisnin mirë, domethënë Hiqe tabelën e taksisë Hiqe tabelën e taksisë Si edhe hiqe tabelën e taksisë Unë jam taksi dhe në vendin tënd t'i thuash Unë e kam po. licencën për Tiranë Po unë mund ta praktikoj edhe në Jo, domethënë pashë marrëdhëniet të ftohta po, Nuk, e nuk e shifsha domethënë Imagjino Blend që të kërkoje një sqarim, ishte një popull që nuk komunikonte anglisht. Nuk komunikonte anglisht. Oh my god. Domethënë unë do të kërkoja pak ndihmë për diçka. Dhe nuk dinin, do provesh e vetëm nuk dinin. Nuk dinin të komunikonin anglisht, edhe kjo mm. është ne domethënë krahasim me me këto vende jemi shumë përpara. Ja, anglishten e kemi e kemi tull për shkakun. Ju dy. Po, po. Yes. Po po. Edhe shërbimi i taksit domethënë që unë pretendoj që mund të isha 1% me gjuhën lënë, por krahasim mm. me me vëllezërit tanë andej do. I know, I know. O e pse se provon ta bësh trafikun anglisht sot? Thjesht për për kënaqësi. Jo, jo, se do ngatarohem, do ngatarohem. Kam qenë gjithë, kam qenë gjithë të shtunën duke komunikuar anglisht. Ai mirë, okay, lëre. Ti ke lëre. Ti ke lëre. Ka pas ka trafik. Dita sotme konkretizohet me situata trafiku, të paktën duke qenë se temperaturat e larta, zhvillimet spikat për trafik nga kryqëzimi i rrugës Ismail Qemali, liceu artistik deri te Unaza me shumë probleme. Rruga e Kavajës nuk ka trafik përveç rrugës Teodor Keko, që paraqitet me dy semafore të bllokuar, lëvizja që vjen nga autostrada drejt Shqipërisë Shqiponjës vetëm krahu i djathtë paraqitet vështirësi, kush na dëgjon këto momente më mirë të lëvizin nëpërmjet zonës së Laprakës, Dogana Blendi sesa nga Unaza e Re sepse është problematike. Unaza e sipërme e rrugës Bardhyl për momentin qarkullon pa trafik, janë zona që nuk kanë ndikim Në orare trafiku, qarkullon rruga Bardhyl, dy skajet, bulevardi Zhandark, të paktën deri te kryqëzimi rrugës së Elbasanit i kalueshëm, pjesa tjetër, situatë me trafik, kur zbresit drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe bulevardi Bajram Curri, ka trafik të rënduar nga ura e ish-Bllokut, nga fillimi ose nga mesi rrugës Ibrahim Rugova, deri në bulevard, ose deri te kryqëzimi rrugës së Elbasanit, paraqitet me situata të vështira trafiku, edhe unaza poshtë për shkak punimit, Muhamet Gjollesha Blendi, Vijimi Unazës nga Gjergj Fishta drejt që devijon djathtas Unaza, për momentin aty kemi situata me trafik për shkak punimeve që kryhen në kahun e djathtë. E përgjithshme, zona e Tiranës së Re qarkullon pa trafik pavarësisht punimeve që kryhen edhe tek zona e Tiranës së Re, po për momentin është e kalueshme e gjithë. Unë jam i stacionuar te Sheshi Wilson, nuk ka probleme, qarkullohet në çdo në çdo drejtim nga Sheshi Wilson. Nuk ka probleme. Faleminderit. Faleminderit. Ej, dëgjojmë pak më vonë, okay? Ciao, mirupafshim. Eldi. Eldi miq të dashur, uh, i cili na informon mbi situatën në trafik 23 24 55 55 55 ka. Ora dëgjove ti një gjë, dëgjove se un un dëgjova një kështu si çka si zombi. Se ç'kishte një si zombi që që se si vinte. Nga Sheshi Wilson. Siguri iku tani iku. U qetësua, u qetësua. Është ajo që bërtet aty. Është, oh. oh. Mirë, është 8:15 minuta në këtë moment e miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Kemi fitues për anagramën e ditës së sotme. Shet Garnjë ishte pyetja që mm -hmm. Një tifoz i lagur me birrë do t'i bënte ë, do t'i bënte dikujt në minimarket në Paris për të larë flokët me një mhm. shampo. Dhe përgjigja e saktë është Jepi Lori. Ë, gënjeshtra. Gënjeshtra. Bravo. E saktë. Bravo Lori. Meri, Meri me 004 ka fituar një Ama Ice Coffee. Një dhuratë nga Ama Ice Coffee. Shkëlqyshëm. Bravo Mary. Mary. Të lumtë. Mary quite contrary. Okej, okay, shumë mirë. Super gjë. Tetë e 16 minuta në këto momente këtu në klubin e mëngjesit, miq të dashur. Fillon uh, sezoni dhe po flisnim pak më herët për vajzat të cilat dëshirojnë që të dalin uh, topless është uh, fjala. Mhm. Mm që përdoret tani. Kanë qejf o vëlla, kanë qejfin e tyre, po dhe kemi pyetur nëse ju jeni okay me këtë apo keni problem me këtë. Edhe duam përgjigje sa më të sinqerta, uh, nëse jeni okay apo keni problem apo ndoshta duhet të ketë vende të duhet të ketë vende të caktuara. Të caktuara, po, po pak vështirë, pak rrëmujë këtu në Shqipëri. Ëh. Jeri se këtu thuhet për shembull ka plazhe publike, del privati aty vë shezlongë. Mhm. Kupton, ajo mund të thotë që është është plazh topless, të vjen privati aty thotë vish Recipeta. Vish recipeta. Lutem të jetë kështu, edhe më 5000 lekë. Biles. Për shezllon. T'isha mm -hmm. unë aty, kisha thënë kush është topless nuk paguan lek për shezllonin. Stimul, edhe ndërkohë ah, ti nuk paguan lek për shezllonin, ke falas drekën te parti shkumë. Po, po, aty pastaj varet, po nis te fillimi hyrja dhe pastaj krijohet një popullsi aty se vijnë çuna normal mm -hmm. Plazh topless. Ti do që të vinë çuna apo? Po le dhe ia bëj çunave. Ja çuna me lek, po. Ia bëj çunave 15000 lekë shezllonin mhm. dhe vajzave topless lirë ke free po është shumë lirë hyrja e lirë pra, me me femra topless në gjithë aty është është 35 Po 35 është një vajzë me vajzë. Këshill le doja. Një hyrje është e lirë për femrat, kurse për meshkujt 35 bileta. 35 ke edhe një shishe ujë falas. Edhe shezlloni është pak i prishur. Parkimi është veç. Parkimi është veçmas, po. Parkimin e ka vllai, s'e kam unë. Oh! Divo shkoj edhe këtë. Kam. ë uh, kishte një rubrikë tek tek topi në lajmet për uh, për djathin. Ah, po. Për djathin e për niseshtenë edhe mm -hmm. për këto mhm. gjëra të tjera. Ë uh, dua ta dëgjosh një do mund të dëgjosh një moment nga nga fillimi i kësaj? Po. Vetëm një moment nga fillimi. Kam përshtypjen që kjo është uh, kur kur nis aty. Përshëndetje, është. Ja, një sekondë, se kjo qenka një tjetër. Mm. Po dua këtë gocën që ka këtë rubrikën se është shumë interesante. Flasin për niseshte në djathë. Mhm. Mm dhe se si uh, njerëzit mashtrohen nga djathi me niseshte. Më duket bën edhe një provë për ta kuptuar. Po, ishte një, si një provë ku uh, duhet ta duhet t'i hedhësh djathit jod. Jod. Uh. Që po i hodhe djathit jod, djathi nuk hahet më njëherë Natyrisht Ti ke gjysmë kile djathë domethënë ti gërr në Mos i hidh gjithë djathit vetëm një copë Një copë djathi kot Jo ka një gjë njeri mm. Që Që ka djathë me niseshte, ka djathë me po, niseshte Të njerëzit e dinë mhm. Ka edhe një mënyrë të bëri djathë që e përdor niseshtenë Në formulën e saj mhm. Më kupton? Tam uh, E cila nuk sqarohet në atë në atë kronikën. Sepse e bën të duket sikur mhm. niseshtja është është e njëjta gjë, është e njëjta metodë. Domethënë ka në këto kronika ndonjëherë ka një ka një dozë aq të madhe alarmimi sa që kronika vetë është me hile. Po t'i hedhësh jod kronika nxihet. Kupton? Sepse realisht, sepse nuk shpjegon deri në fund dhe krijon alarme false, mm -hmm. sepse dhe ti si si media ke produktin tënd. Ai ka djathin dhe ka me niseshte, ti ke kronikën dhe ke të pa e ke e ke më shumë të thjeshtë. Ti kërkon vetëm të marrësh klikimin dhe të bësh të bësh atë sensacionalitetin. Mm -hmm. Por një gjë po nuk shpjegon që në fakt djathi bëhet me niseshte. Ka mm. djathë që bëhet me niseshte, djathi i lirë dihet që është me niseshte. Dhe mund ta hash atë dhe nuk të gjen gjë. Është okay. Jo, normal. Ne kemi ngrënë niseshte të gjithë jetën. Mhm. E kemi pirë. Dhe dhe është është një pakt që është bërë nga ata që që blejnë djathin, po po ta blesh djathin me me 400 lekë kilen, me 350 lekë kilen. Mos prit ti të mos prit tash që të ashtu. Ti ti jam më. Ashtu di dhe bë dhe kjo është një metodë të bëri, është shtimi i saj me niseshte. Mhm. Nuk është ekzaktësisht sikur ti i fut kokainës po i fut benzinë po. benzinës ujë apo i fut domethënë nga nga këto gjërat e tjera nuk është e njëjta nuk është e njëjta gjë se e para punës niseshtja nuk është uh, vdekjeprurëse po e them se ka jo, produkte po, që e kanë vetë ajo duhet pastaj na fusin gjëra vdekjeprurëse jo orizi Jo, nuk është ndonjë gjë. S'po bëjmë koçi fos, jo. Po Sepse edhe patatet që ti konsumon e kanë në brendësi të tyre. Niseshtën. Po, niseshtja hahet. Një gjë natyrale. Ka ka shumë e ushqyeshme për mm. për njeriu gjithashtu etj etj etj. Orizi gjithashtu. Po ti e bën atë gjën kur e bën atë, domethënë duket sikur është antraks. Po. S'i afrohesh më djathit është djathi me niseshte. Po jo, po ka edhe pa niseshte. Sa duash ka. Thjesht është më i shtrenjtë, është. Mhm. Mm Është më i shtrenjtë Aty te supermarketi që duhet shkosh me shishe jodi me vete Me aty i hedh ti te kjo Ti thua se e ke parasysh zakonisht është që Që ti e provon apo jo, e provon djathin edhe ta jep ai një copë vogël. Ta jep ai një copë vogël, ti thua jo, të lutem thua, nuk e dua ta provoj. Jo, jo, jo, jo, jo, këtu. Një minutë ti thua. Vëre në pjatë më nxjerr ti një provëz të vogël. një provëz të vogël në një pjatë atje dhe e merr këtë dhe uh, i thua se ma hidh ti jodin se kam për, pastaj do ta provojmë djathin. Ta shikojmë. Jo për shije. Ë, uh, kështu që interesant është. Po po dëgjoj këtë gocën dhe më më bëri përshtypje domethënë është është e disata herë që i dëgjoj. Ja dëgjoje pak një sekond. Titur me niseshte. Por sa e vërtetë është kjo? Për ta mësuar këtë, mjafton të bëjmë një eksperiment shumë të thjeshtë. Në disa dyqane të kryeqytetit kemi marrë djathra të ndryshme si lope, dhie, deleje, me çmime, siç i shikoni janë po të ndryshëm. Mjafton që mbi djathë të hedhim betadinë, ose ndryshe jod, dhe nëse djathi fillon të nxihet, atëherë ai është i përgatitur me niseshte. Por nëse djathi merr ngjyrën e mjaltit, E ke përsësh? Nuk e di tash, fshatar të shkretë që blejnë një niseshte kështu Në tregun e zi Me niseshte gjëja i që shkonë në shtisë Mos, mos e kavi rrugës Qa e këtë? Ali këtu, ali këtu Po, dhe i fut I fut gishtin me, me Pak pështymë andej e qitja Si vampirët kryqin e kanë ato betadinën Po, po, po, po. Që edhe vaj palmës Edhe vaj palmës hahet Me gjera fjalla Edhe niseshteja hahet janë Janë që do duhej po, do duhej që të bëhej ajo gjëja që në çdo produkt të jetë e listuar eksaktësisht se mhm. çfarë mm -hmm. është hedhur atje, sepse ky është detyrim ligjor. E kjo duhet arritur. Por në rast se do të bëhej kjo thjesht djathi do të thoshte që ka një përmbajtje niseshteje dhe nuk është çështja tek mashtrimi, edhe tek mashtruesit që gjen në rrugë, gjen kudo, i gjen andej dhe dhe me këtë se me ato eksperimente që po t'u nxi djathi duket sikur të mbiu vampiri në bark, domethënë që e ke ngrënë, sepse sepse realisht alarmohen njerëzit, alarmohen njerëzit mm -hmm. edhe s'është një gjë e mirë, nuk është një një produkt kush e di se çfarë, domethënë ato. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit është 8:24 minuta miq të dashur. mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:27 minuta. Miq të dashur, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin dhe Lorin sot mëngjes. Oltën e kemi çuar me pushime, kështu që jemi uh, jemi vetëm ne. Ej, uh, do ta dëgjojmë pak këtë tingullin këtu. Mhm. Mm Edhe duam nga ju të na tregoni se çfarë po dëgjojmë miq të dashur tani në klubin e mëngjesit. Kujdes. Çfarë Jeri? mund të flasësh Jeri, mund të flasësh. Dëgjoje Jeri, dëgjoje është Çfarë është që po dëgjojmë 0692070222 kush e gjen ka për fituar një dhuratë nga Old Spice dhe Head and Shoulder. Okej. Okay. 0692070222. Dëgjoje edhe një herë. Është i xhiruar në natyrë Altin edhe mm -hmm. kur ka bër, ka bër, kur s'ka bër, s'ka bër, kështu që kështu që s'ke çfarë bën. Ky është klipi 069 20 70 222 kush e gjen e gjen e kush s'e gjen s'e gjen. Mm -hmm. Zonja e zotërinj, këto ditë korriku duket që luhatjet e motit ia kanë lënë tani vendin ditëve të nxehta të verës, plazhit dhe temperaturave të larta. Por për plazhin secili e ka zgjedhur destinacionin e vet, ndërsa për temperaturat e larta mos u shqetësoni ka vetëm një destinacion që të mos e ndjeni vapën dhe ky është Neptun. Në Neptun do të gjeni kondicionerë duke filluar nga 25990 lekë, do të gjeni kondicionerë me ulje për të gjithë kapacitetet, me ulje do të gjeni madje edhe kondicionerët inverter që arrijnë deri në 25% uljet. Mm. Kemi pastaj një gamë të gjerë për përzgjedhjet e frigoriferëve të cilat marrin deri në 30% ulje Dhe mm. super mm. ofertat më cool të verës gjithmonë i gjeni në Neptun Super Tetë e 29 minuta në këto çaste ne do të shkëputemi shumë shkurt këtu për të ardhur me më shumë muzikë në klubin e mëngjesit në një moment apo dy Zonja e zotërinj në 0692070222 0692070222 përgjigjuni për atë klipin e tingullit misterioz që sapo dëgjuat, ne shkojmë dhe vijmë shumë shpejt. Ai ai ai, Lenny Kravitz më i dashur me këngën e tij. S'e kam idenë fare se çfarë është. Siç mund të dëgjoni në rrugët e Parisit ka pasur festë ditën e djeshme. E cila pastaj është kthyer në dhunë. Po pse? Edhe në përleshje me policinë. Po është ngazëllimi që të kap. Po po, po ka. Domethënë janë mbledhur në Rreth Harkut të Triumfit me mijëra e mijëra njerëz atje. Dhe siç mund të dëgjosh në brohorimat nga larg, ka pasur pastaj edhe nga këto. Mhm. Mm Shpërthimet fishekzjarre. Fishekzjarre. Fishekzjarre, jo, ka pasur edhe të policisë që kanë hedhur uh, tymuese, tymuese etj etj për të shpërndarë turmën më vonë. Zjarre të ndezur atje, pastaj janë vjedhur dyqane, ka pasur dy të vdekur në oh. Oh. Gjithë atë rrëmujën që ka ndodhur po gjatë uh, natës së mbrëmshme. Makina të djegura, dyqane të grabitura, njerëz të lënduar. Gjithë kjo nga gëzimi, nga gëzimi, nga gëzimi mm -hmm. i madh i fitores së uh, Kupës së Botës. Po, ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme. Në një qytet me miliona banorë atje ndodh edhe ndodh edhe kjo. Në kur ka shumë njerëz. Shumica sigurisht që kanë qenë duke gëzuar në çatit, në terracat e qytetit, balkonet kanë qenë plot me njerëz, bulevardet plot. Gjithandej edhe njerëzit që s'kanë ditur çfarë të bëjnë me njerëz. Njerëzit kanë dashur të mbledhin situatën, pastaj ka ka rrëshkitur. Situata të rrëshqet nga dora, sidomos mm. Kur situata është e rrëshqitshme, si një gjarpër për shembull, si një gjarpër me zile. Siç kanë thënë disa nga miqtë tanë që kanë qenë duke luajtur, por jo po. zonja zotërinj. Atë mendova dhe unë. Tingulli nuk është gjarpër me zile. Nuk është gjarpër me zile. Dëgjoni pak këtu. Ky është një version ose Kemi dhe këtë version, por është gjithmonë edhe gjinkallë domethënë. Gjinkalla është e pasaktë, më vjen keq. Gjinkalla dhe gjarpri me zile janë të pasakta. Deri më tani. Okej. Okay. Okej. Okay. Altino ti ke ndonjë censurë? Po nuk e di çfarë është bërë me është Nuk është gjetur ajo. Është shumë e vështirë. Është harruar fare me të drejtë. e e mbuloi harresa e vështirësisë që paraqiste. Domethënë është ajo që lashë. Ajo që le është po. Ka tre javë. po mirë mund ta luajmë. ja ta dëgjojmë. Ja ta dëgjojmë. Njerëzit brenda një kulture të caktuar, sidomos ata brenda kulturave më do të kenë qëndrime të ndryshme nga ata që s'i përdorin ato. Wow. Si janë këto kulturat? Është pyetja për ju, si janë këto kulturat? 0692070222 Dhe tani le të rikthehemi paksa kësaj që kishim si temë bisede këtu në ditën e sotme miq të dashur. Mhm. Po flasim me Jerin këtu në studio mbi lirinë për të dalë topless në plazh për ato që duan të dalin topless. E merrnim ë uh, nismën nga disa nga këto. Mm. Fotot që janë botuar në rrjetet gazetareske po i quaj portalet, siç është uh, bërë rëndom tani fjala ku janë shfaqur disa vajza, një vajzë në fakt, pashë unë. Vetëm një. Po Aty thoshte vajzat, nejse në Himarë dhe kanë qenë turiste të huaja, të cilat kanë kanë ekspozuar gjoksin në plazh për të marrë rreze dielli dhe gjoksi i cili është fotografuar menjëherë dhe dërguar pastaj telegrafikisht mediave shqiptare për t'u paraqitur në në çdo portal pra. Si turpi i verës, po. Si uh, si skandali i radhës në plazhet e ku të huajat janë ekspozuar edhe një herë tjetër. Madje dy herë së bashku sepse ajo kishte dy aq sa një filxhan, thoshte ai. Kështu që kjo është pyetja për ju. Si ndiheni ju me këtë? Jeni okay? Jeri për shembull thotë jam jam krejt okay. Pa, as nuk më bezdis fare, thotë ja. Jo. sikur uh, vajza të zhvishen rreth e rrotull, po sikur të ishte me të dashurin Jeri. Mm. Edhe po themi që vin ca goca aty, jo fort larg edhe fillojnë uh, zhvishen edhe pa. Po. lahen me njëra tjetrën dhe imagjinoj që tani se ju gjithmonë keni fantazi të hidhen në derë keni fantazinë më të po, po, ekzagjeruar se mua më ka ndodhur dhe nuk është asnjë gjë të ka ndodhur çfarë që kam qenë me të dashurin tim, jashtë, po. kuptohet, jo në Shqipëri. Ajo, jo në Shqipëri. Po në Shqipëri, shiko, është mm. kjo e para që duhen sistemuar dhe jashtë nuk i bën përshtypje askujt. Madje do i mm. bënte përshtypje diçka tjetër, por jo kjo. Dhe nuk është asnjë lloj problemi, nëse mm. të gjitha janë ashtu, ku qëndron problemi? Po. S'ka ndonjë gjë. Nëse të gjitha janë ashtu. Po nëse s'janë të gjitha ashtu? Okej, okay, ja, atëherë ka vënd e jashtë ka... Ti vetë je me recipeta, ti je me recipeta, po. i dashuri është me, me rroba banje. Uh, dhe, dhe, ai është topless gjithmonë, kjo është e sigurt. Një, një, një, me rroba banje, po them që është, është paraqitshëm, mm -hmm. simbas normave. Tani. Tani vinë këto tjerat mm -hmm. dhe janë pa, pa recipeta. Po. S'ka asnjë lloj problemi. Po ka një ndryshim midis tani çfarë bën ti, heq dhe ti? Jo, fare, unë ndihem rehat me. Ndihesh rehat. I mbaj, nëse s'ndihem rehat, rehat mund t'i heq. Kështu s'ka asnjë lloj problemi. Edhe po, nëse do i heqë, ti je nisur për të mbajtur, ti s'ke pse heq, ti kanë hequr ato. Njeriu ja. gjen gjithmonë justifikime që është provokim, është provokim. Ato edhe të veshura të ishin, nëse ti e ke në Ka reaguar varet në fund. Tani unë nuk çau boka këtu. Unë nuk fokusova që të prishja ditën. Si reagon situatë kaq e normale. Dëgjo, unë nuk e prishja ditën time duke u fokusuar gjithkohë se ai ishte duke i parë apo jo. Gjërat e bukura shihen. Tani ai ishte me syze apo pa syze i dashuri. Që shihen, shiko. Shumë e rëndësishme. Që shihen, shihen ore. Po pra. Po Mund të shoh dhe unë dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Vetëm s'ka nuk duken sytë nga po sheh. Varet si dhe sa gjatë shihen gjithashtu Jeri. Tani mund të jetë vetëm momenti i parë, ëh, që ti nuk je mësuar me këtë, në momentin e parë mund të shohësh edhe kaq. Pastaj është diçka shumë normale që nuk të bën më përshtypje. Nëse i ke pranë. Po nëse të vazhdon të bëjë përshtypje. Po në po, rast se le të bashkohet me grupin. Çfarë ah, të them? E bëre e bëre kështu, domethënë, e bëre lanet. Po jo, jo. Ne do bëjmë se shka. Shkon me to, pse shkon me to? Unë po them të vërtetën time. Atyri. Mua nuk më bën përshtypje, por flasim kur ka vende të caktuara. sepse shpesh herë kur ka uh, familjarë, po. Në ne nuk e kemi si kulturë. Jo, nuk e. Normalisht prandaj bëhen edhe lajme të tilla. Ne kemi vetëm futbollin si kulturë. ne jemi shumë larg kulturës, gjithsesi. Ama tash mos e bëj kështu, se jemi aq eh, katal. Dhe Eldi ta tha shumë mirë se ne jemi shumë herë më lart se Maqedonia, po jo, Mali. Për rrugët e kishte Eldi, nuk po flasim për rrugët. Jo, për plazhet. Jam edhe për njerëzit mm -hmm. din anglisht tha shqiptarët. Po po din anglisht shumë mirë. Po nëse kjo është e vërtetë që thotë Ieri, që nëse kemi kulturë zhveshje. Nuk e kemi në, në kulturë dhe na bën përshtypje. Po. Nëse vin dy të huaja dhe nuk i kanë reçipetat. U kanë humbur. U kanë humbur rrugës. Po. Tash un kam një problem problem. Po, Unë jo se e kam problem, po mua m'rri koka andej. Ty të rri koka. Nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme se e keni vetëm në kokën tuaj këtë problem. Është normale Lori që të kthehet koka. Ka problem unë apo është normale? Në nëntëdhjetë e ca përqind të meshkujve u kthehet koka. Shikoj, juve ju kthehet koka thash, edhe kur je edhe kur je me bluzë, kjo nuk ka problem fare këtë pjesë. Nuk ka problem. Po mirë, kur kur është me bluzë kthehet koka një herë andej dhe kthehet prap në pozicion po. Kështu është si fshirëse te xhamat. Dale një sekondë pi pak Ieri ujë të bekuar edhe të kthej një përgjigje. Të të kthej përgjigjen e duhur. O po pse Ieri me këtë ujin e bekuar, çfarë do na... Që na solle ujë të bekuar sot në studio? Që të rehatoheni pak. Ujë të bekuar me limon. Pra Lori ti e ke problem do me thënë, ti shqetësohesh, të shqetëson. Po mirë, më që, si ja bën, si ja bën pasaj? Tashi dy janë mundësitë. Sepse do shkaktosh xhelozi, është normale. Do me thënë, po të jem unë me gruan time dhe, dhe po themi një çadër diagonale atje, janë tre goca, ose dy, ose një. Edhe ajo ose një grua. Po bëni sikur nuk keni parë kurrë në jetën tuaj. Një tre maksimumi. Po pra, edhe tashi dale, dale po shihni po ndonjë gjë që s'e keni parë asnjëherë. Mua më vret fjala kur thonë. Kemi parë Ieri. Ëh pra. dhe s'ka ndonjë gjë. Është gjë natyrale. Mirë, po tash po themi një gjë shumë kështu. Hmm. Si dielli është i ngrohtë, e kupton? Apo ku di unë se çfarë. Por uh, por po, e kemi parë dhe është një gjë natyrale. Megjithatë, ëh, mhm. Them, është larg, është jashtë normave tona. Po pra, kjo nuk diskutohet. Sepse ti je mësuar aty që ke atë që thotë vaj plazhi, letra, ajo më thoshte ti shumë përrallë, po. fiq, kush ka kështu fruta. Jena apo sa dush ti? Letra bixhozi libra dhe nuk e kthen kokën. Ke atë nënën pasaj aty me kalamajtë që ushqen atë të voglin aty, nuk e kthen kokën. Në Shqipëri është një gjë që ndodh gjithmonë. sepse ne kemi shkuar të gjithë në plazhe, nuk është se na ka qelluar që ngjitur me çadrën të kemi këtë lloj situate. Ose të paktën mua nuk më ka ndodhur. Ndodh nuk do. Po mua më mm. vret ajo fjala që kur thonë boll boll se le nam. Turistet e huaja më thon pse kështu thua ti boll se le nam. E po mirë ti e kap ke që e ke shumë që e ke shumë rëndë. Ti nuk përballohesh. Ka një stil Lori, do të përdorësh pasqyra. Ka xhelozi. Do të mësosh uh, Ti futesh Lori te 15 për qinçi. Do të lexosh hijet. Shumë problem. Ose ta trajtosh si problem social është zgjidhje, që ça bëhet kështu. Lori ka nga. Lori shkon ato nga situata direkt. Le të fitosh sa më shumë kohë. Mi vi cigarmi. Të gjitha gjërat duhen nga e majta. Me që jemi tek turistët e huaj, le të le të bëjmë një pyetje tani miq të dashur në një quiz me seri, një quiz me seri i cili në Do ta hedhim tani e do ta vazhdojmë. Do të jetë diçka në formë tubi. Diçka në formë tubi miq të dashur. Është uh, kategoria e pyetjeve për ditën e sotme, diçka uh mhm në formë tubi. Jeri, tam. Ky lloj tubi, ëh, uh mhm përmes të cilit mund të shihen ngjyra që ndryshojnë forma, Ishte shumë popullor që kur u shpik në vitin 1816. Mhm. Madje Lord Byroni mori një si dhuratë. Okej. Shumë e bukur vetë. 0692070222 ky lloj tubi miq të dashur mes të cilit mund të shihen ngjyra që ndryshojnë forma ishte shumë popullor qysh kur u shpik Në vitin e largët 1816 madje Lord Byroni mori dikur një të tillë mhm si dhuratë. 0692070222 8:50 minuta është ora në këto momente ne dëgjojmë muzikë në klubin e mëngjesit Beth Hart është Lord në klubin e mëngjesit Royals miq të dashur 9:06 minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Club FM mirëmëngjesi Jeri mëngjes mëngjesi edhe Lorit këtu me ne sapo dëgjuam edhe lajmet e orës 9 me Jonën ndërkohë kemi një fitues të parë Lori e ka përzgjedhur tek mesazhet atje ka të bëjë me pyetjen e një tubi i cili Të lejon të shikosh ngjyra që ndërrojnë forma u shpik në 1816 edhe Lord Byroni kishte njërën prej tyre mhm si mhm dhuratë. Kaleidoskop. Kaleido. Bravo. Kaleidoskop është e saktë. Margji është i pari. Mhm. Dhe fiton dy bileta për Cineplex. Bravo. Okej. Bravo Margji. A mund të bëjmë një tjetër pyetje? Dakor. Le të shikojmë miq të dashur. Njohuritë tuaja. Periudha e kriogjenit. Mhm. Jeri. Tam. E cila e cila mbaroi rreth 300, më falni, 635 milion vjet më parë, përfshinte brenda vetes disa epoka mm -hmm. të tilla. 069 në Ok? Ok Që e gjeni, gjeni atë miq të dashur e dërgoni atje në numrin e kërkuar Dhe pastaj do të bëni fitues edhe ju. Por duhet të jeni të parët. Lori është duke i pritur mesazhet 069 20 70 222 është numri i telefonit këtu në klubin e mëngjesit. Kështu je. Po shikonim dhe lajmet e ditës së djeshme. Mm -hmm. Shumë e rëndë kjo. Shumë. Një nga këto ngjarjet e paimagjinueshme që ndodhin në vendin tonë dhe kjo është njëra nga ato gjërat që është vështirë e përfytyrueshme mm -hmm. dhe mhm. vështirë e brendësueshme që Shqipëria mund të jetë edhe shumë e bukur edhe shumë e shëmtuar, edhe e shumë e egër, edhe shumë uh, mizore ose njerëzit mm -hmm. në në të. Siç ishte rasti i uh, këtij ish-punonjësi të policisë, Boran Bërcana dhe e dashura e tij Silvana Ndozi që u qëlluan për vdekje në makinën e tyre gjatë uh, Mëngjes, duke mm -hmm. duke gdhirë e e diela. Ëm uh, më dhe kanë shkaktuar një nuk e di po lexoja atje, domethënë kjo ishte shumë e vështirë, shumë e vështirë për t'u uh, për t'u përballuar. Sepse djali i tyre i vogël që ka qenë në makinë, 2 mm -hmm. vjeç. Këta i kanë vrarë me shumë plumba në orën 1:15 të mëngjesit. Dhe makina nuk është gjetur deri në orën 5 të mëngjesit. Mm -hmm. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe fëmija ka qenë vetëm i gjallë në makinë me dy prindër të vrarë. Dhe kur i kanë gjetur fëmija i vogël ka qenë në prehrin e s'ëmës. Ëh, uh, tregojnë dëshmitarët. Që e, e imagjinon si uh, e frikshme. Se sa sa e rëndë është, sa sa e, e pabesueshme është. Pastaj vrasësit e, e kanë djegur automjetin me të cilin kanë bërë këtë mm -hmm. krim mizor të dy këta të rinj. Pra ai ishte 30 vjeç, ajo ishte 25 vjeçe. Ishin uh, ishin çift të dashuruar, kishin një fëmijë së bashku. Ëm um, Edhe pastaj gjithë misteri i ngjarjes me këtë që ishte në detyrë polic deri pak muaj më parë, ka dhënë dorëheqjen në janar, mm -hmm. po. Dhe ka qenë larguar pastaj ca kohë ka qenë në Spanjë dhe kish tre muaj që ishte kthyer në në Shkodër. Ku jetonte një fotografi pashë që kishin vënë të fëmijës nga qyteti atje, kishin bërë një foto uh, çunit. Kjo thoshte media ishte foto e fundit që ai kishte vendosur në në rrjetin social. Mm -hmm. Ku dukej uh, kalaja e Rozafës në në sfond aty dhe një ditë me diell në Shkodër, domethënë, për një fëmijë të vogël. Një ngjarje shumë e rëndë, ngjarje shumë ë uh, shumë e dhimbshme. Po edhe edhe një vrasje tipike mafioze, një urrejtje e përmasave çnjerëzore ë drejtuar nga këta, se çfarëdo që të jetë. Kjo, këto janë si ato filma që shikojmë Gomorrën mm. edhe djegiet dhe vrasjet edhe këto. Mm? Ashtu është, si mafia. Jo, totalisht, totalisht është, po. 9-11 minuta në këto momente, ngushëllime familjeve, të pangushëllueshme, siç janë, për, për këtë humbje të madhe edhe atij fëmije. Ok, mendoj mjafton. Mhm. 069 20 70 222. Fjalën e ka Jeri. Jeri. Një histori e çuditshme i ka ndodhur një zonje, është nga Kent i Anglisë, ajo është Vicky Ruter, 47 vjeç. Gjatë fundjavës kushërira e saj ka pasur ditëlindjen dhe duke qenë se ajo preferonte të kishte një unazë të cilën nuk e kishte blerë, por Viki mendoi pikërisht unazën që ajo pëlqente prej disa kohësh t'ia bënte dhuratë për ditëlindjen. Mm, Bëhet okay. fjalë për një unazë me gur rubini që kishte një vlerë rreth 150 euro. Megjithatë Viki e ka blerë, është nënë e dy fëmijëve, por e ka blerë unazën dhe ka vendosur që paketimin uh, ta kishte ndryshe, sepse ti e di që Njerëzit duan të jenë të veçantë edhe në dhuratën që blejnë, por edhe në formën se si e japin këtë dhuratë. Po. Çfarë vendosi nëna 47 vjeçare ishte që të mbushte një tullumbace me uh, helium e, nga ato që rrinë në ajër dhe pikërisht uh, unazën ta vendoste brenda kësaj tullumbaceje. E në momentin që po përgatiste këtë gjë, e bëri të gjithën gati, vendosi që të dilte nga dhoma për 30 sekonda për të marrë një fjongo që t'ia vendiste të t'ia vendoste tullumbacit. Mm -hmm. Por kur është kthyer, tullumbacja nuk ishte më aty. Oh, kishte marrë rrugën. Kishte fluturuar nga dritarja. Po. Wow. dhe ajo ka 3 ditë Blendi që e ka bërë lajmin publik dhe ka kërkuar ndihmën e të gjithë njerëzve të zonës. Që nëse shohin një tullumbac të bardhë me fjalë, mos ia fut po, kodëshi. T'ia kthejnë sepse ka brenda saj një unazë që kushton 150 euro. me gur rubini. Megjithatë nuk ka shkuar çdo gjë mbarë sepse ajo ka shkuar në ditëlindje, por nuk ka dashur që dhuratën ta bëjë diçka tjetër, duke menduar se duke menduar se ndoshta një ditë të bukur tullumbaci do të shfaqet sërish. E rëndësishme është që kjo mendon që do të shfaqet pastaj. E rëndësishme është kur bëni dhuratat, të paktën siguroni se si po e bëni. T'i kesh të mbyllur. Wow. Do ka një çift. Çuditshëm. Themi pra edhe një herë tek çfarë lëre? Reçipetat. Po bra. Po, po. Reçipetat. nuk ka thënë asnjë gjë në lidhje me temën, me çfarë fjalë. Jo, jo, unë kam. Me temën e kujt reçipetat? Unë jam pro, njerëzit janë të lirë të bëjnë çfarë të duan. Kështu që mos prit që unë të them jo. Okej. Okay. Ai se kanë atë ndash se. E pyetëm Jerin nëse do të ishte me partnerin Jeri dhe dikush zhvishet pranë partnerit të Jerit, nëse Jeri do të Kthehej nga partneri apo do të kthehej jo nga partneri Jeri. Ë uh, Jeri tha nuk do të bëhesha xheloze sepse s'kam pse të bëhem xheloze. Mm -hmm. Edhe unë zot bësh atë. Pyetja për ty është për shkakun nëse partneri jo, jo, do të bëjë, nëse partnerja jote të mos mbante reçipeta në plazh, por thonë se jam t'i heq dash o një çikë, ne do shohim çfarë punë madhe. Çfarë do thoshe ti? Tani jemi jashtë kufijve. Tani jemi jashtë kufijve. Mund ta përcaktosh dhe pjesë. Sepse kështu ndryshon situata jashtë dhe brenda. Nuk e di. Ky do të shkojë në një plazh ku të gjithë meshkujt janë gay, ndoshta. Ja, do shkojë. Hiç shpirt. Do shkojë në një ishull që janë vetëm ata të dy. Ë? Do shkojë në një ishull ku janë vetëm ata të dy. Mirë, aty s'quhen pastaj. Aty sepse për çfarë, po. për... Për sytë e majmunëve do mbrohemi ne? Ora, është tani 9:19 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit Überlin nga REM është kënga që do të dëgjojmë. Kthehemi mbas pak në valët e radios kombëtare. Bravo i qoftë Turit, fiton dy bileta për të shkuar në Cineplex ditën e premte. Në kineman më të mirë në Shqipëri pra periudha e kriogjenit, siç thotë uh, fjala krio, i thonë, a kam përshtypjen kriogjen e ka përmbajtjen ngrirë, a? Ngrirja. Mm. 300 635 milion vjet më parë mbaroi kjo periudhë. 069 Vaditës ujit për Jo nuk është vaditës, më vjen keq. E di ti. Po nuk është ajo. Jo, kjo është kjo është natyrale. Nuk është një mekanikëm. Mekanikëm. Mekanikëm. një mekanizëm. Okej. Okay? Më fal, a thashë aktualitetun? Ça thashë? Kujt me seri do Po, ser, me seri um, Amenin e keni në përgjigje okay. Ameni është brenda përgjigjes Ok? Mm -hmm. Kjo është një fjalë E cila përdoret Për të përshkruar Një seri garash në fundin e të cilave mm -hmm. një fitues kurorëzohet. Kjo fjalë mm -hmm. përshkruan një seri garash në fundin e të cilave një fitues kurorëzohet. 069 2070222. Can I get an amen? A mund të kem një amen? Sepse në përgjigjen tuaj fjala do të ketë amen Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani ai dini se me jeri në klubin e mëngjesit Fiku është një frut i shijshëm dhe i ëmbël, i cili mund të hahet i freskët, i thatë, i pjekur në furrë ose në zgarë. Fiqtë shoqërohen nga gjethe me ngjyrë të gjelbër të çelët me një formë shumë të veçantë. Ekspertët i përshkruajnë këto gjethe si të pasura me vlera ushqyese dhe shëndetësore, Në fakt, gjethet e fikut mund të transformohen në një ushqim të shijshëm dhe plot avantazhe shëndetësore. Ja përse gjethet e fikut vlejnë të konsumohen për shëndetin e mirë si dhe sëmundjet në organizmin që ato luftojnë. Diabeti, sipas të dhënave, ngrënja e gjetheve të fikut ofron një sërë përfitime shëndetësore, sidomos kundër diabetit. Nëse një pacient që vuan nga kjo sëmundje konsumon gjethet e fikut, atëherë do të vërë re një ulje në sasinë e insulinës të nevojshëm për organizmin. Në këtë mënyrë, pacienti mund të injektojë më pak insulinë, një proces i kushtueshëm që zgjat në kohë. Gjethet e fikut konsumohen në formën e çajit, por edhe si pjesë e sallatave të ndryshme. Yndyrnat e tepërta, gjethet e fikut ulin nivelin e triglicerideve, yndyrnat e akumuluara në organizëm. Ndonëse një pjesë e triglicerideve janë të nevojshme për shëndetin dhe funksionet e trupit, një nivel i lartë i tyre rrit ndjeshëm rrezikun e shfaqjes së obezitetit dhe sëmundjeve të zemrës. Vaktet e pasura me gjethe fiku pakësojnë këto rreziqe duke ulur nivelin e triglicerideve. Kurat shtëpiake. Gjethet e fikut përdoren në një sërë kura shëndetësore të përgatitura në shtëpi. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e këtyre gjetheve kundër kushteve të ndryshme shëndetësore si bronshiti dhe ulçera. Çaji i gjetheve të fikut për sëmundjet kardiovaskulare. Çaji me gjethe fiku është i dobishëm për problemet kardiovaskulare dhe njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Si ta përgatisni? Për përgatitjen e këtij çaji, zieni gjethe në ujë për 15 minuta. Mund të përdorni gjethe të njoma, por edhe të thata. Gjithashtu mund ta ëmbëlsoni me pak mjaltë. This is Club FM 100.4. Fitues mhm. ende, mm -hmm. por po e thoshim i dashur se në përgjigjen e saktë duhet të keni brenda fjalës edhe një amen. Mhm. Mm Dhe kështu e dini që e keni përgjigjen e saktë dhe pyetja e parë është një seri garash në fund të të cilave një fitues kurorëzohet. Mhm. Mm Cila është fjala? 069 20 70 222 069 20 70 222 një fjalë që e përdorim për të përshkruar një seri garash në fund të të cilave një fitues kurorëzohet. Mhm. Mm dhe brenda kësaj fjale ka një amen. Po. Dhe kjo e bën më të thjeshtë. Dhe kjo e bën më të thjeshtë. Është e vërtetë. Tani ka plasur debat i madh këtu mbi uh, mbi çfarë? Mbi kush fitoi dje Franca mm -hmm. apo Afrika apo Eha. Pse duhet përmendur Afrika apo ku di unë se çfarë në të gjitha këto. Tani përmendur Afrika, ata me origjinë afrikane janë, nuk është një turp. Siç përmendet Europa për shembull kur janë europianë etj. Normal. Afrikanë. Super. Po festë madhe në Paris edhe në fund fare të djegësh, po. Mm. Edhe shkëmbime. Debatesh e gjërash kështu. Shkëmbime festash. Po ndodh kjo. Ndodh herë pas here nëpër këto qytete të mëdha. Mbaj mend në Boston kur fituan mbas uh, 86 vjetësh. Mhm. Mm kampionatin e bejsbollit. Në Boston ka dhe shumë uh, universitete dhe për këtë arsye shumë studentë, të cilët kalojnë 4-5 vjet jetës aty dhe pastaj largohen për ndërtuar jetën diku tjetër. Dhe për këtë arsye bëhen tifozë me atë ekip dhe qëndrojnë pastaj gjatë gjithë jetës, kështu që Red Sox për shembull kanë tifozë kudo. Mm -hmm. Për arsyen se kanë studentë nga e gjithë Amerika që mbruhen aty edhe pastaj si të thuash, indoktrinohen me këto. Atë natë që u fitua mbas 86 vjetëve, edhe qe shumë dramatike. Ishte një javë e tërë, se ata e kanë me seri, nuk bëhet një ndeshje, po janë mm -hmm, kush fiton, kush mm -hmm. fiton më shumë nga 7 për shembull. U dogjën makina. U përmbysën makina u e u bë katrahurë deri në 3 mëngjes po. Kur këtë pjesë. Gëzimi i madh. Po, gëzimi, gëzimi i madh. Gëzimi i po. dhunshëm. Plasi, plasi molotovi, po. domethënë. Po po. Edhe në atë qytet të mrekullueshëm shumë të civilizuar etj etj etj. S'ka lidhje. Plasi molotovi. Fituam, tha, fituam. Fituam. Lënë gjurmën e tyre ata. We won, we Effing one, edhe pastaj le t'i vëmë flakën këtij qyteti. Kështu që ndodh, nuk e di. Edhe ka ndodhur diçka e ngjashme edhe në Paris dje, ku turmat pastaj marrin kontroll edhe fillojnë uh, sillen ashtu siç sillen turma. 9:45 minuta. Këtu në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi, miq të gjithëve. Mirëmëngjesi të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit George Ezra miq të dashur 9:49 minuta në këtë moment unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, kemi Altinin, kemi dhe Lorin, kemi edhe emra fituesish si. për të dhënë në këtë moment. Së pari na e kanë gjetur uh, se tingulli ynë misterioz. Mm -hmm. I ditës së sotme nuk ishte gjarpri me zile, por është tingulli që bën karkaleci. Si. Zonja e zotërinj. Jona. Bravo. Me 710. Është uh, një karkalec i regjistruar nga këta inxhinierët e zërit. Mhm. Mm 0692070222 është numri ynë Jona erdhi e para me përgjigjen e saktë kur tha Karkaleci me 710 mbaron dhe fiton Head and Shoulder dhe Old Spice. Shumë mirë, Head and Shoulder dhe Old Spice është dhurata për uh, Jonën. Dhe, dhe mm -hmm. tani kemi një fitues tjetër. Turnament, thot. Turnament është e saktë, thot Nadia. Dhe fiton dy bileta për Cineplex. Pra pyetja ishte miq të dashur thamë kërkonim një amen nga ju e thamë është një seri garash mm -hmm. e cila në fund të cilës uh, kurorzohet një fitues. Një fitues. Dhe është turnament që ka fjalën amen mhm, brenda mm -hmm, turnament. Mhm. Mm Një fjalë tjetër me amen. Mund ta bëjmë? Tamam. Kjo është e fundit për sot se s'kemi shumë kohë do ta mbyllim mbas pak. Kërkojmë një amen nga ju brenda emrit të një faraoni adoleshent Jeri, ndonjë merak të fundit Në fakt dua të ndaj një histori tjetër me ju, sepse ju e dini që mua më pëlqejnë uh, njerëzit që marrin pjesë në librin e rekordeve Guinness. Në fakt, 82 vjeçari nga India me emrin Shridhar Shilal, uh. jeton në Pune të Indisë, ai ka vite që mban uh, rekordin për uh, thonjtë më të gjatë por në njërën dorë, oh, sepse ju e dini që ndahen Ka persona që i rrisin me të dyja duar. Një dorë dhe ke edhe një dorë tjetër. Por ky po. fillimisht këtë rekord. Pesë me një dorë, pesë me një dorë. Uh, rekordin e parë në fakt e ka marrë në vitin 1979 po, sepse kërë. prej uh, moshës 14 vjeçare vendosi që po gjithë jetën e tij këtë rekord ka që ka rritur në dorën e majtë të tij Thonjtë nga mosha 14 vjeç tani ai është 82 vjeç i bie 40 vjet rritje jo, thonjt. Jo 60 mbi 66 ah, okay. mos gaboj. vite, por duke qenë se uh, ka dy rekorde në librin e, e rekordeve Guinness, një në 79-ën dhe një e ka pasur në 2015-ën, ka vendosur tani që më saktë e vendosi dhe i ka hequr. Jo, i ka hequr thonjtë. nga dora e majtë, thonjtë më të gjatë që janë mbi 9 metra të gjatë. Dhe i ka lënë në të djathtën. I ka lënë në një muze sepse ka pasur probleme shëndetësore duke qenë për gjithë këto vite. Tani imagjino sa të gjatë janë. 9 metra dhe pesha që ato kanë, uh, dora e tij do kishte dalë jashtë funksionit, pra nuk mund ta përdorte dot më sepse thonë se kishte. Kishte harruar ta përdorte, kishte 60 vjet që Dhe duke qenë se ulta. i jepte probleme shëndetësore dhe dhimbje gjatë gjithë kohës në shpatull, uh, vendosi që t'i hiqte thonjtë duke i dhuruar në New York në një muze aty. Wow. Ta. Sa bukur. Dhe ai muze i ka mbajtur shpresoj. Po, po normal. Po, po. I ruajnë si sytë, si sytë e ballit, po. si shenjë njerëzimi. Që po shkove, mund të shohësh edhe thonjtë. Shridhar Çilal. Hmm. Shredralën. Shredralën. Shredralën. Hey, uh, java fillon miq të dashur tani bashkë me Orgesa Zaimin në valët e radios kombëtare Club FM me Music Box. Që na çon deri në mesditë me mm -hmm. më të rejat nga klasifikimet e mbarë botës e informacione të videove, koncerteve e gjërave që zhvillohen këtej e andej e gjithanej. A kemi një fitues të fundit? Kemi Arjanin që thotë Tutan Kameni. Tutan Kameni. Është saktë. Me Amenin brenda, mhm. bravo. Mm -hmm. Prap me Amenin brenda. Dy bileta për në Cineplexx. Super për filmat e të premtes. Faleminderit Jeri. Ikim ne zonja e zotërinj me Blendin, Jerin, Altinin dhe Oltën e mbyllim për sot.